Book 2 სურვილი სურვილი რა გინდათ თქვენ რა გინდათ თქვენ ფეხბურთის თამაში გინდათ ფეხბურთის თამაში გინდათ მეგობრების მონახულება გინდათ მეგობრის მონახულება გინდათ? სურვილი. სურვილი. არ მინდა გვიან მოვიდე. არ მინდა გვიან მოვიდე. იქ წასვლა არ მინდა. იქ წასვლა არ მინდა. სახლში წასვლა მინდა. სახლში წასვლა მინდა. სახლში დარჩენა მსურს. სახლში დარჩენა მსურს მარტო ყოფნა მსურს მარტო ყოფნა მსურს აქ გინდა დარჩენა აქ გინდა დარჩენა აქ გინდა ჭამა აქ გინდა ჭამა აქ გინდა ძილი აქ გინდა ძილი ხვალ გსურთ გამგზავრება ხვალ გსურთ გამგზავრება? ხვალამდე ქსურთ დარჩენა? ხვალამდე ქსურთ დარჩენა? ანგარიშის გადახდა ხვალ ქსურთ? ანგარიშის გადახდა ხვალ ქსურთ? დისკოთეკაზე გინდათ? დისკოთეკაზე გინდათ? კინოში გინდათ? კინოში გინდათ? კაფეში გინდათ? აფეში გინდათ